Ima na ovakav način. Koliko puta? Akšamo i jači. Jest. Znači čet, četiri puta samo u toku. A koliko puta na prvi način? Mnogo, mnogo. I na prvim tešehudima, a i na sunnetima svim. Jer sunnete sve, braćo, klanjajte dva, dva. Čak, čak šej Usejmin, šej, šejh Usejmin kaže da onaj ko klanja sunnet od jednom četiri da mu je namaz pokvaren. Znači, od, uzmite dva, dva. لواحد جلت الجلسة الأخيرة دي الأول؟ لا يقول إيش؟ قال لو واحد يصلي أربع ركعات سنة كلها مع بعض poslije sebi smo klanjali po dva, dva, dva, dva. في حديث صحيح يا أخي صلاة الليل والنهار بس لا Hadis sahih u kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem salatu lejl nahar danu i noći misli se od sunneta i kako su farzovi su dva dva su po dva po dva po dva po dva 39. stranica pod eh, naslovom sunnati ramaza neke radnje ramazu su sunnetu treba ih pridržavati treba ih se pridržavati prvo dizanje ruku u četiri slučaja u namazu ili na četiri mjesta u namazu dobro ovdje pod put podrazumije vaš eh, situacije četiri položaja četiri stavije Otvorite svatanja, vraću da popravim jednu grešku. 22. stranica. Ja. 22. stranica. Dole imate tačku 2, dizajn ruku sprem ramenima ili ušima. Piše ovdje stavljanje ruku na prsa kako je naredio poslanik sa ocenom ashabima, pa u zagradi Malik Buharija i jeste, to prekrižite, napišite Ibn Huzeima Ibn Huzeima u svom sahihu Ibn Huzeima u svom sahihu ili Ibn Huzeima sahih Jeste li? Da je druga stranica, druga tačka. Umjesto malih Buharije Ebu Avama, Avana, napišite Ibn Huzeyma. Sahih. Ima nešto što je bitnije od svega što smo spomenuli u Ramazu, a to je smirenost i skrušenost, odnosno strahopoštovanje u namazu. To je srž namaza. On nije smiren u namazu, namaz mu je batal. Poslanik, alaihi salatu wasalam, je korio čovjeka koji je tako brzo klanjao, bez smirenosti i staleženosti u namazu, pa ga je vraćao tri puta da ponovi namaz. Nijedan mu put takav namaz nije priznavao Što znači da s tak, takvim obavljanjem namaza čovjek ima namaza. Jer mi znamo druge situacije u kojima je poslanik s.a.v. korio ashabe, ali nije im naređivo da obnove namaz. Dok u ovom slučaju je naređivao obnavljanje namaza. Što znači da je pri namazu bilo ono što ga je kvarilo. Sa čime čovjek nije imao namaz. Poslanika, ali se to selam, da je klanjao akšam sa surom Araf. A sura Araf ima preko preko džuza. 200 ajeta i to svi su otprilike dugački. Allah je zalašanovo da uputi sve muslimane, a posebno imame. Taradu taravih? Namaz taravija, taravih. Njegov naziv taravih znači namaz, sa, sa odmorima, sa olakšicama. Namaz uz komociju. Dva, pa malo, pa opet dva, pa slušaš učenje Kur'ana, pratiš značenja Allahove istine, pa opet na dva predaš, pa opet. A kod nas nije s pauzama, nego sa posebnim utrkivanjem. Odnos braćo prema namazu je pogrešan trebate vi kod sebe ako Bog da da izmijenite taka, taj odnos i da stavite na najuspješniji način one koji vas predvode da obavljaju svaki namaz onako kako mu priliči. Tako odvajanje nogu u četiri prsta, nogu od noge na, na, na kijamu, o tome nema nikakva dokaz. Dokaz spoji noga uz nogu da se ne ostavljaju šupine, to je dokaz. To je naređivao poslanik. Kod Buharije stoji da su sahabi stavljali stopalo uz stopalo, kod Ebu Davuda da su stavljali petu uz petu, sastavljali i rame uz rame. Ono što kažemo, kažemo sa izvorom i dokazom, sa senedom, isto tako onaj ko primjedbe iznosi, neka ih iznosi sa senedom, to je sa dokazom. Ibrahim. Je se tamo neki koji je primjedbe pisao na, na svatanja. Zvao se Ibrahim Sjedić, htio da iskoristi te ratne dane gdje je sav zapad protiv muđahida, hajde mija, politika e, javna protiv muđahida, e, drviši šije, sve protiv muđahida ustalo, narod, kafanđije, e, vlastoljubci, svi ostali, protiv muđahida, hajde e, mija to iskoristiti, dodvoriti se nekome, taj čovjek vjerojatno nije Ibrahim Sedić, jer taj čovjek ne ima, mislimo da ne ima, nego je taj čovjek se tako na, nazvao, tamo se iz Njemačke javio, i napisali smo odgovor poslije toga još se nije javio, a vi sami znate o čemu je pisao, o čemu je pisao. I inače ovi koji pišu i kroz preporod, i kroz Ljiljan, sve je u hvalu e, imama Ebu Hanife, rahmatullahi alaih, ili spominju Afganistan, ili govore, ne znaju ne ništa spominju, a vidjeli se sami šta je uzeo za dokaz od mlataranja rukama, <laughs> uzeo za dokaz predavanja selama Allahu mustafa otkrivaju i brukaju kroz to znači nije samo nije samo napadanje korištenjem daif hadisa nego mijenjanje sahiha odnosno mijenjanje značenja sahiha pa znaju da neće uspjeti daif nego evo sahih muslim ali ono što ono, drugo značenje hadisa hadis govori o nečemu skroz drugom Parabola, Postoje stvari koje imaju hadise, recimo stavljanje, stavljanje e, ruku na, na stomak, vezanje ruku na stomak. To ima hadis ali je daif, a po daif hadisu se ne vrši ni jedan obred. Razlika je reći bid'a i greška. Greška u ištihadu, halas o, o, o hadis, jel na osnovu njega uzeto, nije se znala njegova ocjena, kasnije se je uspostavilo i to je onda greška u ištihadu, uzet, uzet daiv hadis. Međutim, uzeti nešto, doći, sad se tu družimo i e, šta ćemo izmisliti, e hajmo ovako se Allahu približavati. Kao što je, recimo, sufizam pun ti, novatarija koji je šejh iza šejha izmišljao, klepao kako mu se sviđamo. Stvari koje se proizvoljno uzimaju, jeste ova, ova dženaza poslije džume namaze. Tako je uzeti praksu i spojiti je sa džumom, odbacili one, one rekiata što su bili privezani neki sahib, sahibu luzur, jel? Sunnete zuhr, sunnete ahire zuhr, ne znam, nija. Tamo u njih otkačili, prilijepi sada dženazu. I to tako redovito, redovito da, da, da, da uzme tog, da se ustali. Sad nema ni rata. Ko sad gide? Koji šehidi sada? Gdje se sad zaspore se? Javljaj se. Gdje se sada? Gdje se sada ovaj? Lava mu stane. Počitajte, braćo, od farzova namaza do sehvi seđde, do 46. stranice do sehvi seđde. Premite pitanja za sutra ako je nešto u ovom što pročitate nejasno ili ako nešto ima po ovom po ovoj temi za upitati. Ja pitanja? Neko dokaz da su ashabi radili u namazu zajedno s poslanikom. Kada on diže, oni dizali. Postoji hadis od Bara'a radijallahu anhu da sahabi nisu kretali se sa, sa, kad se vrate sa ruku, nisu se kretali prema na seždu dok ne bi poslanik ali se to sam stavi svoje čelo na, na zemlju. Dok ne bi daši poravni na seždi. Seždu oni bi za njim. Nećete ovaj hadis naći u svatavim, nismo ga naveli, ali ćete na, naći druge dokaze. Ruku ravnih ravnih leđa, tako trebaš na seždi biti ravni leđa. Kao što je na ruku bilo. Kao što je na ruku, na ruku ovako, na suđudu treba biti ovako. Isto tako, ravna kičma. I pružene ruke, znači treba se malo izdužiti, ne smije se ovo spajati. Ali kad, ako, si, ako si tako prostor uzak između između dva reda, onda moraš. E šta je za sjedenje, brate? Na sjedenje si mislio, ne nasiš. Opet, ako bi ti, opet moraš ovako. E kako ćeš sada ovaj, na butine ostanjati? Vidiš na čemu je? težište je na, na sjedenju. Dobro, ima je ruka ovako, bro. Dobro. Ne mojte ovako. Ne mojte ovako. Pazite. Ovako. Također, kada salam, kod vas tako se ravali na slovo kretu, ravali ga. Bi, salam, no, tako. Što još? A, posli salam kod vas tako. هي السنة دي السنة مين دي السنة تذكرها طيب ولا الهايرت سبيريت تذكر سابوا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم قطعة نقدر ربنا يجزينا الناس السلام آه انت برا بالسلام شو لك تسبيح جبهة نماز Rohni pad. Ko je vjerić Rohni pad, braći? Ko je vjerić Rohni ne? Turska? Nije to. Pa Turska, braći. Ha? Ko je izdek ove? Ja sam u Tursku ranjeno, nema kod njih zajedničkog zikra. Klanjana se i odaše ljudi. Ili neko klanja tu i sunnete. Još nešto, braći, šajte. Ima neki mođahed kad ono džemana među i koji posti njega neće da stavi e, peta sa peta. On neće i pravi oko za njega tamo. Razumete kako? Nije kreske tako. Ako on neće ili mojke. A vidite kako ja nam sebe tako, ono stavi tako na gavi. Allah je jahi, ja sam vidio tako vraćam meni. Ovo je koji blizu njega ostavi noga tako normal. Ostavi četiri prsta u mlači. On pravi oko. I kraja tako. Jer ovo ima skrušnost u namazu. Ili on ide iza njega tako, on neće, on ide iza njega. da bi se spojili s bratom, dovoljno nam je koliko ramena, jer ako upremo ramenima, nemaš još kuda ići s nogama. Kada فلو فتحت رجلك أغلق سيكون فرق عند الرجلين Ako se raširiš više nogama, onda ćeš brata osobe odbit, neće se spojiti ramena. A ako sužiš noge ispod ramena, bit će prostora među stopalima. A ne smije se ostaviti šupljina između stopala, niti između ramena. Ča stranica, danas ćemo ako Bog da govoriti o sehvi seđdi, da ovdje jednu grešku ispravimo u fikovima dole pod fusnotom 2 napisali smo pravila oko sehvi sežde u namazu na stranici 184 prikrižite na stranici 181 jer to je bilo u prvim izdanjima u, sad u novima je 181 181 to ćete pročitati u sobama pravila oko sehvi sežde u namazu 181 no, pa možete i naći odmah i vidjeti 81 ne, ne trebate toliko se komešati braću ja mislim da je bilo jasno Hajde Sehvi sežda inače može biti zagonetno pitanje ako se ne razumije. Zato ga dobro razumite i dobro stvarite. Evo, prosto, satr, se samo Čite naslov Sehvi sežda. أحواله أحوال سجود السهو واحد حالات يعني سجود السهو أو مواضعه Maktuba huna. Zapišite Se- يشرع السجود قبل السلام وبعد السلام Zapišite. sehvi sežda je propisana prije ili poslije selama i to u sljedećim uslovima, u sljedećim slučajevima. Prvi slučaj, ako je imam na četvrtom rekiatu, a sumnja je li treći ili četvrti? Kad je imam na četvrtom rekiatu, a sumnja je li to četvrti ili treći rekiat? Odabraće sigurno da je klanjao tri i dodaće četvrti a zbog tog zaborava ili zbog tog dvoumljenja obavit će sehvi seždu prije selama obavit će sehvi seždu prije selama واضح دي يا إخوة ولا مش واضح Kul sjan je. لو أن Drugi slučaj kad klanjač zaboravi prvi tešehud i bez njega ustane na treći rekat. Se sjeti dok je bliži sjedenju od stojanja vratit će se i obaviti tešehud. Sjeć će znači za jerđivo jeđlis ma, ma će se i obaviti tešehud a ako je bliži stojanju neće se vraćati nastavit će namaz i obaviti sehvi seždu prije selama نضيف هنا يصنع سندي بعد كده ثلاثة أي. لو قبل Ako klanjač ustane na peti rekat i uvjeri se da je peti, sjest će odmah. Jeste. Znači, bez obzira gdje se sjeti, ako tek usto, vidi da je peti, odmah sjeda. Ako je počeo i kada se sjeti, prekida, jer je on završio sa četiri, je klanjao, nema više. I obavit će sehvi seždu poslije selama, poslije selama i predati selam poslije sehvi seždi. Znači, predo je selam, obavio sehvi seđe poslije selama i on poslije sehvi seđe opet predao selam. Odmah seđe preda. Preda je selam poslije seđe. Pitanje poslije. Učaj. Ako kod četvoro rekatni ili trorekjat ni namaza greškom preda selam na prvom tešehudu poslije dva rekiata znači ustaće i namiriti što fali recimo klanja se četiri rekiata preda selam na dva i onda sazna ili, ili, ili mu napomenu da nije klanjao sve klanja će još dva i obaviti sehvi seždu poslije selama i predati selam poslije, poslije tih sehvi seždi. Znači, namirit će namirit će sve rekiate i obaviti sehvi seždu poslije selama i za sehvi seždi opet selama. prva napomena ne uči se etehijatu poslije sehvi seždi. اثنين لا يسجد السهو على المأمون إذا أخطأ أثناء الجماعة صلاة الجماعة Druga ko klanja za imamom neće obavljati sehvi seđdu zbog svoje greške. Zašto to? zato što mora pratiti imama. ثلاثة إذا نسي وقام للثالثة وتذكر تذكر أو نبه Ako se ustane, ako imam ustane, na treći rekat zaboravljajući prvi tešehud, pa se sjeti ili mu se napomene da je ostavio tešehud, neće sjedati. Neće se vraćati. A ako ustane na peti rekiat, pa se sjeti ili bude opomenjen vratit će se zašto ovo vraću? zašto se ne vrati pa obavi tešehud prvi? zato zato što je bio pomoćno Što je? Zaboravi prvi tišog. Ta što ovdje ne može da sjedi, jer ovdje tre, drugi treba da sjedi. Zašto ovdje ne, ne, se ne vraća da sjede, nego ide bez tešehuda, ide na treći, normalno. Obaveće samo, samo sehvi seđu. Zato što nije, znači, nije, rukn, nije važiv Ajde. tamam ايه تاني في حد sehvi sežda se sastoji iz dvije sežde mi kažemo sehvi sežda ispane kao da je to šta ali su to dvije sežde اذا كان زيادة بعد كده نقول ولا بعدها اذا كان pomenimo još jedno ako kao univerzalno pravilo mimo ovih pet. Što se tiče ovih pet primjera koje smo mi naveli, ono je kako smo spomenuli. I oni su na primjeru poslanika, ali sad su nama ustanovljeni. A između, između ovih, ako se desi sehu, brkanje, zaborav i tako dalje, onda je jedno osnovno ovako pravilo uopšte, da sve što se desi od dodavanja u namazu, sehvi sežda je poslije selama. A sve što se desi od umanjivanja u namazu, prije je selama. Kutubu. Zapišite to, to je napomena. Sve greške u namazu koje su dodatak namazu se da zbog njih se obavlja poslije selama. Zašto? Zato što smo mi imamo kompletan namaz. Ne falimo ništa. Zato ćemo sehvi seždu izvan namaza, kad predamo selam, obaviti. A ako je greška oduzimanjem nečeg iz namaza, onda obavljamo sehvi seždu prije selama. Znači ona ulazi unutar namaza, jer je namaz još, nismo predali selam. Selam. وريهم بقى كيف تسود اوف بقى هاي gledajte braćo Prvo poklanjao 8, 7, 9, puno. taj više ne bi se vraćao i predavao i sehvi seđu, nego bi on obnovio namaz sa četiri rekiata. Aj, brat, hajdi, reci mi. Reci mi, šta je? Ha? Reci, brat. Pudne, podne, da, tamo. Podne je hođ, reci, podne je. Za kullu min min dimni l-ahkam huna, ha? Kan mafrudi طيب لو يعرفونها لا هنا مش هنا Aha. طيب لو انت تذكرت وانت في الركعه الرابعه Ako وما se, قرأت prisjetiš, الفاتحة. ako se prisjetiš na četvrtom rekatu da nisi na prvom obavio ruku ili da nisi proučio fatihu, šta ćemo onda uraditi? ظننت الله السجده الثانيه Šta ćemo ako čovjek obavi samo jednu seždu i ustane na drugi rekiat? misli da je obavio sjedenje između sežde i drugu seždu, a nije. I zašto je znači sjedenje između seždi i drugu seždu? U svake greške govorio svima da ponavljamo namaz, da ponavljaju namaz. Pitanje je bilo šta ako čovjek zaboravi sjedenje između sežde i drugu seždu, ustane posle prve sežde. Obadar Šta će čovjek uraditi koji poslije stojanja kijama, umjesto da ode na ruku, ode na seđdu? Ići znači, ruku i vraćanja sa ruku, a jedno i drugo su sastavni dijelovi. Vrati za... Iški ti tebi, Allah, dođi. Ajde, stari muđahid, gdje? Šta bi mislite, stari muđahid? Znači, ajde, reći ti, brat. Stara ulema, šta velite vi? Ti iskusna ulema. Evo, evo, ti, brat, ti. Ovo, evo. Sredina ti, brat. Ajde si. A. Šta ti radiš sad, ti zaboravi ruku, brat? Ti e, Zastavio si ruku, otišao si na seždu odmah. Kratka, Eko, Allah akbar. Mene džinneti on nas, Allah akbar na seždu. Umjesto na ruku. I sad si na seždi. Šta ću raditi? Allah volim stan, isti slučaj malo prije, isti slučaj malo prije. Vrati za. Za rukvan ne može. Ne može za A vrati gore. Lima da, lannahu kajfa mine su. Ne može se vratiti na ruku zato što ne može poslije seđde ruku, ne postoji, nego će se ustati, neće gore više ništa učne, nego samo se ispravi da bi sa Kijama otišao na ruku. Ko prouči ili čuje ajet u kom se nalazi seđda, ovdje piše treba, a napišemo gori lijepo je ili mustehab je, Sa imami naučite na pamet suru Sežda i suru El Insan da. Suru Dehr jer je sunne da se one uče petkom na prvom rekaču sura sežda na drugom rekaču sura dar pošto sudnji dan po hadisu a u suri sežda i u suri dehr Allah Želešanu posjeća čovjeka na sve kako ga je stvorio od ničega nije bio spomena vrijedan pa ga učinio tako da, pa će ga proživjeti pa će onda ići u nagradu pa se tamo opisuje džennet, selsebil, sebil a isto tako volan zikuhum min razabil edna duna kazna se isto tako spominje tako da odma ujutru petkom čovjek se posjeća na sav odnos između njega i Allaha od stvaranja do rađanja do dolaska na dunjaluk pravog puta ili krivog puta inna hedejna u sebile ima šakira imma kafura zatim dobra djela koji dijele, koji ovako, koji onako, koji noćni namaz klanjaju, koji odvajaju svoja Eh, svoje ovaj, bokove od postelja i tako dalje zatim odvajanje pravog krivog puta nisu isti mu'mini i kafiri koji budu mu'mini u džennet koji budu para... Eh, dakle, to svakako sa onim ljudima koji su odgojeni u vjeri koji znaju šta je fadilet džume namaza, šta je fadilet sabaha, šta je fadilet dugo klanjanja i tako dalje. Svakako sa ovim ljudima koji klanjaju kod nas, koji to hoće na brzake i koji ocjenjuju namaz po tome je li im se svidio ili ne. Jer mi nismo novinska kuća koja pita jel li to prolaze novinja, čemu ćemo pisati onome što ljudi vole. Ne, ne, ne. Mi ne pratimo ljudske zato ljudi zbog toga što su tako navikli ne možemo njima to odma, Nego to je među muđahidima, među omladinom koju odgojimo po akidi i sunnetu. Ako se nalazi čovjek u namazu, čin će seđu neposredno poslije proučenog ajeta, bez obzira da li je klanjao kao imam, da li klanjao kao imam ili pojedinačno. Onaj koji klanja za imamom, čin će seđu zajedno sa imamom, Da bi se mogla učiniti seđda tilavet, potrebno je okrenuti se prema kibli i biti propisno obučen. Što se tiče abdesta kao uvjeta za seđda tilavet, u vezi s tim pitanjem se fikski učenjaci, učenjaci različno ovo se misli, ako učimo Kur'an izvan namaza, pa proučimo ajet u kome je seđda. Prilikom pomenute seđde treba izgovoriti, jel dovu na, na tome? Ovo je dova za sutra. Seđda vođhi وجهية وجهية للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين za ovu seždu ne treba tešehud niti predaja selama sežda tilavet se nalazi na 15 mjesta u Kur'anu odnosno sežda tilavet je jedna sežda nije kao sežda sehu koja je dvije sežde obavlja se kao dvije sežde imate ovdje ajete da njih ne navodimo fakat, fakat an surat al-hajj E, Napomenite samo da je u suri Hajj dvije seđde. Pod sedam pod sedam ovdje imate ajat jel pod sedam kom ima se sežda 77. sura Hajj imate pusnotu čudno da se ova sežda u Bosni ne čini iako je potvrđena sa više dokaza. U musnadu imama Ahmeda je zabilježeno od ukveta Ibn Amira da je on pitao poslanika sallallahu sallam da li sura hađ ima prednost nad ostalim surama u dvije seđde. Poslanik ali sallam je odgovorio da ako ne, ako, ne čini, ako ne čini te dvije seđde neka ih ne čita. Isto obilježi je Budavod i Tirmizi, također je potvrđeno od Omer ibn Khattaba radijallahu an, da je činio te dvije seđde, i da je rekao da sura hađ ima prednost na ostalim u ove dvije sežde. Bilježi je Budavod ibn Mađe od Amra ibn Asa da ga je poslanik ali se vam podučio o 15 seždi od koji su dvije u suri hađ. Hafiz ibn Kesir kaže da ovi dokazi potvrđuju jedni drugi. A kada je dokaz Bosna, možete kurunu posljedniti treba, šta se uči, šta je adet u Bosni učiti na seždi tilavat? سمعنا وطعنا وفرنا ربنا وعليكم فتستر الله السلام Ima bit. Ima pitanje? Ja, ja kada učimo na kirajetu zadnji ajet. Prijama obaviti. Međutim, sežda je cilj. Sežda je cilj. Da obaviš seždu. Kvora 76. stranica. Govorimo o zikru, dovi i salavatu na Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Budu da budu mrišli zbakom budu. Šta je? zikr je izgovaranje jezikom uz osjećanja u srcu riječi koje upućuju na slavljanje uzvišenog Allaha njegovo veličanje i zahvalu njemu obavezno je što više baviti se zikrom praktikovati zikr jer Allah spominje onoga koji njega spominje Onaj ko čini zikr pretekao je druge u dobru. On živi stvarnim životom i upućen je najvrednija dobra djela i krenuo je putem spasa. Zikr čini onaj ko redovno zikr čini onaj ko redovno praktikuje ujutro i uveče u svako doba i u svim situacijama oblike zikra koji se prenose od Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Mustahab je zikr činiti u sebi i pri tome je biti čiste odjeće, čista tijela, ugodno namirisan, okrenut prema kibli u kružacima u kojima se zikr čini ovdje napomena pod halkama kružacima za zikr ne mislimo na halke koje potenciraju mase kao derviši pri čemu plaću i svoje ilahije i zikrove koji ih ne ima u sunnetu Posebnu čast ima onaj ko čini zikr izgovarajući riječi koje se odnose na tevhid, Allahovo jedinstvo. Zikr ima veliku težinu na vagi dobrih dijela. On odmara dušu, predstavlja govor koji je najdraži Allahu Đelešanu. U zikr spada i istighfar kojim se brišu grijesi, a koji se izgovara riječi, e, riječima Estaufirullah, Estaufirullah, Estaufirullah. Mustahab je da se zikr čini sadržajnim dovama i da se broji na prste jer je to bolje nego brojati na tespih jer će i prsti progovoriti na sudnjem danu kao što navodi se u hadisu. Mendub je da ni jedan skup ne prođe bez spominjanja uzvišenog Allaha i donošenja salavata na njegova poslanika sallallahu alaihi wasallam. sallam i da se pri rastanku prouči dova koja je propisana da se uči na kraju sastanka ili sjela kao kefaret, odnosno otkup za eventualne grijehe učinjene tom prilikom.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 Što se tiče spominjanja Allaha izrazima kao Allah, Allah, kajum, kajum, haj, haj. Ovo su novatarije, a još gore od toga jeste hu, hu, što rade derviši u tekijama. Allah ih uputio. Amin. Reći amin. Želim još da ukažem na notarije koje se dešavaju po mevludima i tevhidima i koje, nisu, koje nije propisao Allah, miti na to posrekivao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Vjernik je dužan da očisti svoje ibadete od svih izmišljotina i zabluda i ako ne bude to uradio, to uradio, djelo mu neće, djela mu neće biti primljeno, jer u hadisu od Hazreti Aisha radijallahu anha stoji da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao ko uvodi nešto novo u ovu našu vjeru što nije od nje to mu se ne prima hadis mutafakun alaih poseban bereket i posebna vrijednost ima istihara istihara je kao, kao dova traženje od Allaha da nas uputi u stvarima gdje se dvoumimo. <clears throat> A da bi dove, odnosno način dove je sljedeći. Čuvanje od harama u jelu, piću i odjevanju. Po mogućnosti se treba okrenuti prema kibli. Pratiti odabrana vremena kao što je dana refata, mjesec, ramazan, petak, zadnja trećina noći, vrijeme pred zoru sehur. Sehur u toku seđde, u toku padanja kiše između jezana i kameta, kad se sukobe dvije vojske, prilikom žestog, velika straha i kad se srce posebno raznježi. Uvjeti dove su prisutnost srca, iskazivanje potrebe prema Allahu i skrušenosti, da se ne moli za nešto što predstavlja grijeh ili kidanje rodbinskih veza, da se ne očekuje odugovlačenje s uslišenjem dove, nego da se moli sa usmjerenjem da će mu biti, sa uvjerenjem da će mu biti ustišana. Prema tome ne treba govoriti, oprosti mi ako hoćeš. Zbog čega? Zbog toga što ovdje se puno ne drži do Allah. Ako hoćeš, ako nećeš sve, treba reći oprosti mi gospodaru i nadati se će oprostiti. Isto tako treba birati najsadržajnije riječi kao na primjer molim te za džennet i tražim od tebe da me sačuvaš džehennema. Treba ponavljati dovu znači više puta, a ako se uči dova za nekog drugog, treba početi sa sobom. Znači ako moliš za nekog, oprost za nekoga, traži prvo za sebe. Ne valja moliti protiv sebe, znači moliti štetu sebi, svoje porodice ili imetka. Posebno se uslišavaju dove roditelja, postača, putnika, potlašeno kao i dova muslimana svome bratu u odsutnosti. Preporučuje se čitanje knjiga o zikru kako bi se upoznali jutarnji i večernji zikr, salavat i drugo što nam je propisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Otvorite sveske i zapišite način činjenja dove. Prvo, <clears throat> dići ruke. Prvo, dići ruke Allahu Đelešanu dići ruke ponizan pred Allahom Đelešanu ja, i mustahab je okrenuti se prema kibli drugo započeti zahvaljivanjem i veličanjem Allaha Đalešanu. Tri, donijeti salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Činiti dovu a mustahab je navesti dove koje je činio poslanik ako se može. Recimo, ako činiš dovu protiv neprijatelja, ako ima dova od poslanika koje je činio protiv neprijatelja, najbolje je njih. Ako tražiš zdravlje, najbolje ako znaš dove kojima je poslanik sam molio za zdravlje. Ako tražiš uputu, najbolje je dovu ako znaš od poslanika u kojima je tražio uputu. Ako oprosti, tako dalje i tako dalje. I pet, poslije dove opet završiti salavatom na poslanika, ali sa to sam. ولذلك mudrost od spominjanja salavata na početku i na kraju jeste u tome što Allah Želešanu prima salavate, jel? Pa prima i ono između njih. Vi znate ko donese salavat na, na poslanika jednom Allah na njega donese znači Allah Želešanu sa pažnjom prima tvoj salavat zato počnemo sa salavatom i sa salavatom da bi Allah šalim primio i ono između njih što smo molili što se tiče potiranja lica poslije dove neki učenjaci to odobravaju odobravaju a neki to ne spominju obzirom da nemaju tome čvrsta dokaza čvrsta dokaza nešto sahih Tako da oni koji to urade zbog toga što smatriju poniznošću ne smeta, a isto koji ne urade zbog toga što nema šta oslonca isto tako ne smeta s tim da u namazu oko namaza šta to se ne radi u namazu, recimo na kunutu ili oko namaza da se to ne radi, recimo poslije zana i slično a ako moliš inače za nešto pa uradiš fije daje fi surat azkar je dove koje se znaju od poslanika sa osallam učio i ja nije pri njima dizao ruku i mi ne držimo kao što je dova poslije posljedana dova ulaska u kuću dova ulaska u mesečid i tako dalje to sve dove molimo Allaha Đalešanu o njima određene stvari i skazujemo određene potrebe međutim ne dižemo ruke Gdje ti, ne znam, vidio kiša pada i sad moliš Allah Đalešanu za bereke, za ovo, za ono. كذلك في الحديث الصحيح يضرب الطور Za fi hadis. اه في الحديث <clears throat> اعتذر في الطور <clears throat> stoji u hadisu da će ljudi na kraju pred sudnji dan u ahire zemanu pretjerivati u čis- čišćenju i pretjerivati u u čemu? U dovi. Zato vidite ljude po pola sata završe u, u kupatilu peruš seba, nije dobro, dobro je, nije dobro. Zatim odjeća, rekli smo ako čovjek uđe kod nas u štalu više, u toj odjeći ne smije klanjati. Mnogo je izvala ta, ta pretjeranost, pretjerivanje je mnoge je izvala iz namaza, smatra da on više ne može, ako je rudar, ne može više ni klanjati prljem. Prigonit će u dovi prigonit će je u dovi. Bez obzira da li to bilo ono dodavanje onoga što nije od nje, kao što je, jel, Euda bismo na početku, Fatiha na kraju, ili u samoj dovi, recimo, kad tražimo od Allaha Đalešanu u džernet, kažemo gospodaru, molimo te za džernet, a neka je molimo te za džernet, pa ona navodi i rijeke njegove, i hurije njegove, i mirise njegove, i zvuke njegove, كذلك من الاعتداء أن تطلب شيئا od pretjeranosti u dovi je da tražiš ono što ti ne treba ili ono što nije od sunnetullaha da imaš, da kažeš gospodar učini me melekom, učini me recimo da ne, ne proživi me i tako dalje. To je suprotno šta? Allahovom sunnetullahu i to se sukoblja. Međutim, tražiš oprost, što je moguće, tražiš uputu, tražiš ustrajnost na pravom putu, tražiš milost Allahu i tako. Dakle smo ovdje, preporučujemo čitanje knjiga o zikru. Kod nas je izbor zikrova i dova od Mehmeda Hanđića, svatanja koja treba misliti, dova je u njemu. Izbir kao štit muslimana od dova sunnata i Kur'ana, to je ona Hisnul Hasin. Hisnul Hasin. طيب الصلوات في سنواتنا الله وبصنيك صلى الله عليه وسلم ما هذا أما الصلاة على الرسول إيه طيب كمل ماشي Ako je od uzvišenog Allaha Đelešanu, onda znači pohvalu na poslanika pred melekima. Ako je od meleka, ona predstavlja dovu i stikfar, ako je od nas predstavlja traženje milosti poslaniku sallallahu alejhi ve sallam. Salavat je važan svim melekima i ljudima, kao i džinima. Salavat dopire do njega u njegovom časnom mezaru. Neki učenjaci smatraju da je dužnost donijeti salavat kad god se, ali i selam, spomene i ko to odbije, on je škrtac. Kad se klanja, treba pomenuti zajedno salavat i selam. U hadijskim dijelima se spominju razni oblici salavata gdje god se spomene salavat a sened mu je ispravan a to je sahih salavat treba ga praktikovati stvari koje kvare namaz nama stvari sljedeći. Ako se nešto namjerno pojede ili popije. Ehon tebe u fi amr sijam. Tako da tamru ja ta'am fi fika. Kad se braćo kada postite pa se iftarite na brzinu i dođete na namaz. A još vam na zubima e, ima od hurme što, što vam se raskravljuje i vi ga gutate ovo nije džajz, ne smije čovjek ništa od rane u toku namaza da proguta. Tako ako ostane mesa ili se bilo šta za zube zatisne pa u toku namaza jezikom ga izbavite izbavite ga u maramicu nemojte ga gutati ko iskašljete ne pljuvačku, nego ako iskašljete nešto iz pluća, nemojte da to gutate nego u namazu, nego ga izvadite na u mahramu. To prvo znači nešto pojesti namjerno ili popiti. Drugo, ako klanjač namjerno izgovori nešto što nije iz namaza, osim upozorenja imamu da rekne subhanallah ili da rekne podne tri pokreti koji nisu vezani za namaz koji su uzastopni, uzastopno ponovljeni tako da se ako čovjek gleda klanjača sa strane stiče utisak da on nije u namazu odnosno da ima skrušenosti učenjaci kažu da tri ili više takvih pokreta kvare namaz međutim jedan ili dva koraka napravljena radi popune safa ne kvare namaz يعني مثلا يا اخي انت بتصلي واخوك في الصف اللي امامك خرج احدث مثلا خرج في الصلاه وحدث له ما يمكن في الصلاه فلك ان تتقدم خطوه في امامه وانت في الصلاه وتسد هذه الفرجه Znači ako ti si u safu, a ispred tebe neko izađe ili se njihovim snjivanjem ili popunjavanjem safova ukaže prostor prazan u safu, onda ćeš ga popuniti bez obzira što si u namazu, prijeći ćeš da popuniš to mjesto ispred tebe. namjerno izostavljanje nekog uvjeta za namaz šarta ili sastavnog dijela, to jeste rukna kvari namaz. Znači, ako nemamo abljesta, nemamo namaza. Ako izgubimo abljest, nemamo namaza. Ako ga izgubimo u toku ili prije. Zatim, ako nema nekog od ruknova, ako nema jedan namaz u sebi jednog, na primjer, rukua, onda nemamo namaza. Zašto? Zato što recimo podne ima koliko rekeata? Četiri, mora biti četiri, ne može biti tri nikako. E ako nam u jednom od tih rekeata ne ima ruku'a, ne imamo tog rekeata. A podne namaz nije, podne namaz sve dok ne bude koliko rekeata? Četiri rekeata. Šta je dozvoljeno klanjaču? Smiješak bez glasa ne kvari namazu. Klanjaču je dozvoljen mali pokret kao što je namještanje odjeće ili nakašljavanje. Jedan dozvoljeno je ženi da drži dijete pri namazu s tim da bi ga spustila pri ruku i seždi. Tri, poravnavanje čovjeka u safu, pomjeranje nazad ili naprijed, ne kvari namaz, kao ni lijevo ni desno. Što, kao što ne kvari čovjeku namaz, da povučeš nekoga, to je pokret u dvojice i sad ti dođeš iza i povučeš ovog drugog da ti i on stanete iza i mama. To je pokret u namazu i ne kvari, a i ovom isto je pokret u namazu, vraća se stop, korak dva dok se izravna s tobom. I to je pokret, ali ne kvari namaz. Posjećanje imama u učenju ili ako pogriješi spričavanje da neko prođe ispred klanjača, ne kvari namaz. Znači, neko hoće da pređe ispred nas, između nas i sutre, između nas i zida, između nas i e, čovjeka koji je ispred nas je, pa, pa smo njega uzeli za sutru ili stuba ili ne znam čega ti zapriječiš rukom ili odgureš rukom namazu, neće to pokvariti namaz, nego to trebaš uraditi Oprimanje selama i šaretom ruke je dopušteno u namazu znači kad te neko nazove selama ti u namazu da digneš ruku u znak odvraćanja selama e, začešanje po tijelu manje od tri puta neće kvariti namaz ako u toku namaza treba nešto upozoriti muškarac će reći subhanallah a žena, upozor, žena upozorava a ako žena upozorava ona neće ništa govoriti nego će dlanom udariti po gornjoj strani druge ruke a ne dlanom od dlana Znači žene nije dozvoljeno rekne u namazu Subhanallah. Kada pa uči ilahije i mevlud u pred muškarcima. Kada je sa? namaza. Onaj ko zaboravi namaz ili ga prespava, obavezan ga je naklanjati i u tome se slažu svi učenjaci. Međutim, ko svjesno izostavi namaz, po mišljenju većine učenjaka, dužan je naklanjati ga, iako dio grijeha ostaje jer namaz nije obavljen u njegovo vrijeme. Neki učenjaci smatraju da naklanjavanje uopšte nije propisano i kažu da je onaj koji izostavi namaz dužan pokajati se, a potom klanjati što više na fila namaza. I razvišeni Allah nije dozvolio odgađanje namaza čak ni bolesnoj niti iznemogloj osobi. Jedan ovo mišljenje zastupa, zastupaju za Zahirije, kao Ibn Tejmije, Ibn Kajim i drugi. Kad kažemo Zahirije, Ibn Tejmije nije Zahirija niti Ibn Kajim. ovdje piše To je mjes, e, mišljenje Zahirija, a to mišljenje su prihvatili i Ibn Tejmije, Ibn Kajim. Napišite ovdje, o mišljenje zastupaju Zahirije, a njihovo mišljenje zastupa i Ibn Taymija i Ibn Kajim. Upak uvjet teube koja je obavezna jeste nadoknađivanje onoga što je propušteno što podrazumijeva obavezu naklanjavanja propuštenih namaza. I... Osnova je da čovjek koji je recimo prispao namaz kad se probudi naklanja ono što ga je prošlo njegovim spavanjem bez obzira kada pa ako je zaspao od podne pa ga prošlo recimo podne i Indija jakšem i sad se probudio sad će se klanjati sve redom podne i kindiju akšam ili bilo kada bez obzira da li se probudio danju i noću i koji ga namazi prošli dnevni ili noćni umetanu im to čovjek prespavao podne i probudio se u kindijsko doba gdje ljudi klanjaju ikindiju klanjao bi sa njima ikindiju a poslije ikindije bi klanjao svoj dug, to jeste klanjao bi podne. Klanjao bi podne pa i kindio. Namaski makruhi. Prvi, izostaviti neki od namaskih sunneta zatim igranje odjećom u toku namaza, dizanje pogleda prema nebu ili gledanje u nešto što će, ga za, što će zaokupiti klanjača i odrati od misli na namaz. Četiri, zatvaranje očiju u namazu. Neko je pitao kako je na seždi bolje ili gledati. Neko je zatvarati oči pri namazu. Pokazivanje rukama pri predaji selama. To je ono što je naveo onaj Ibrahim, takozvani klanjanje u prisustvu jela ili pod pritiskom potrebe za obavljanje nužde ili nečega drugog što umanjuje koncentraciju. Klanjanje u pospanom stanju kad san savlađuje. Osim ako, ako mora, ako je žemata.